Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Շնորհավորական ուղերձներ ամանորի եւ Սուրբ Սնդիան տոների արթիվ։ Հանրապետության շրջաներում ամփոփել են անցնող տարին։ Արցախցի մարզիկները 2017-ին բազմաթիվ հաջողություններ են ունեցել հայաստանյան եւ միջազգային մրցասպարեզներում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Բարեկամներ եւս մեկ օր ու Մայրամուտ ապրող 5 տարի ժամանակի Հոլովույթի հրամայականով կավարտի իր առաքելությունը եւ 2017 թվականին կփոխարինի 2018 թվականը։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ին Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական ծրագիրն անցնող տարվա իր վերջին թողարկումներն է ներկայացնում ձեզ։ Խմբագրության աշխատակազմը տարվա ընթացքում ձգտել է հնարավորինս լիարժեք մատուցել յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա լրահոսը Փորձելով հնարավորինս ապահովել ձեր տեղեկացվածության Արցախի, մայր հայրենիք Հայաստանի ու հայկական Սփյուռքի հանրային պետական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, կրթահամաշակութային եւ կենսագործնեության այլ ոլորտներում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունների միջազգային կենքի անցուդարձի մասին։ Ոստիլիա հույս ենք, որ կարողացել ենք բավարարել ձեր հետաքրքրությունն այդ ամենի նկատմամբ։ Նոր տարում այսօր լրատվականի առաջին եթերը նախատեսված է հունվարի 8-ին։ Իսկ մինչ այդ սիրով շնորհավորում ենք ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ հղելով մեր լավագույն բարեմաղթանքները։ Հետայսու հարատև խաղաղություն հայոց հայրենիքին, հայ ժողովրդի նվիրական երազանքների իրականացում։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. 2017 թվականը Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի համար արդյունավետ էր թե օրենսդրական աշխատանքի, թե արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ ներդրված ջանքերի տեսանկյունից։ Նոր համանդրության ընդունմամբ վերահաստատեցինք ժողովրդավարական երկիր զարգացնելու եւ հայրենիքի անվտանգության համակարգը կատարելագործելու հայտարարում մեր վստահ դիրքորոշումը։ Որպես համանդրական գործընթացների շարունակություն, մեկնարկեցինք երկրի ներքին օրենսդրությունը համանդրությանը համապատասխանեցնելու գործը։ Ազգային ժողովում հյուրընկալեցինք մի շարք միջազգային պատվիրակությունների, հիմք դնելով խորհրդարանական համագործակցության նոր ուղությունների եւ ուրվագծելով գալիք տարվա անելիքների ծրագիրը։ Անցնող տարին մեր ժողովրդի պատմության մեջ նշանավորվեց նաև Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշի ազատագրման քարորդարյա Հոբելյանով, ինչը հրաշալի առիթ էր վերստին արժևորելու մեր հերոսական բանակի անցած ճանապարհը եւ ընդգծելու հայրենիքի պաշտպանի սուրբ դերակատարությունը։ Գալիք 2018 թվականին Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի 30-ամյա տարեդարձին անկախ մեր համոզմունքներից մեր միասնությունն ավելի ամուր պիտի լինի։ Ձեռքբերումները ապագային ուղղված կազմված հաղթանակները շարունակական։ Մաղթում եմ բոլորիս առողջություն, բարօրություն եւ անկոտրում կամ քանուն Արցախի մայր հայրենիքի եւ համայն հայության հավաքական ուժի զորացման։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Մասնավորապես ասված է Աշոտ Ղուլյանի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի ժողովրդին եւ Պաշտպանության բանակի անձնակազմին Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ուղերձում ասվում է. Անցնող տարին մեկ անգամ եւս հնարավորություն է ընձեռում վերագնահատել 2017-ի ընթացքում մեր ունեցած ձեռքբերումներն ու բաստողումները եւ ըստ այդմ կատարել համապատասխան հետեւություններ։ Արձանագրված հաջողությունների շարքում թերևս ամենակարևորը մեր 26-ամյա հանրապետության Հանրապետության անկախության եւ պետականության ամրապնդման ուղղությամբ կատարված շարունակական աշխատանքներ եւ դրան զուգահեռ նրա զինված ուժերի կատարելագործումը։ Հանգամանք, որը պայմանավորված է առաջին հերթին մեր ժողովրդի եւ բանակի անխախտ միասնությամբ։ Այսօր բանակի յուրաքանչյուր զինվոր եւ սպա լավ է հասկանում իր առաքելությունը։ Գիտակցում է, որ իրեն է վստահված հայրենիքի արյամ գծված սահմանների պաշտպանությունը։ Այս տարվա փետրվարի 24-ին եւ 25-ին լարվածության աստիճանը առաջնագծում կրկին բարձր էր եւ հնարավոր էր որ տեղային նշանակության գործողությունները վերածվեին լայնամասշտաբ պատերազմի, սակայն հայ զինվորի աչալրջության եւ խիզախության շնորհիվ հերթական անգամ կարողացանք ձախողել հակարակորթի հերուն գնացող նպատակները ու եւս մեկ անգամ փաստեցինք, որ մեզ հետ անհնար եւ անիմաստ է խոսել ուժի դիրքերից։ Սակայն հաջողություններն ու ձեռքբերումները ինքնահանգ հանգստացման առիթ չեն ստեղծում։ Ապավինելով համայն աշխարհի հայության ներուժին, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հաղթանակները ուղեկցեն մեզ նաև այսուհետ։ Ավարտելով խոսքս թույլ տվեք բանակի հրամանատարության եւ անձամբ իմանունից հավաստիացնել, որ հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պատրաստ են իրականացնելու մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման պատվավոր առաքելությունը եւ միաժամանակ շնորհավորել պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմին Արցախյան ազատամարտում եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմում նահատակված եւ անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքներին ու ողջ հայությանը գալիք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Թող յուրաքանչյուրիս համար 2018 թվականը լինի համազգային իղձերի եւ նպատակների իրագործման տարի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Առաջնահերթ խնդիրների լուծման տեսանկյունից տարին բարեհաջող էր Ստեփանակերտցիներիս համար, ասված է Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի շնորհավորական ուղերձում։ Իրագործվեցին քաղաքի փողոցների բարեկարգման ու կառուցապատմանը միտված ցավալուն աշխատանքներ, տարաբնույթ մի շարք ծրագրեր։ Շահագործման հանձնվեցին բնակելի նոր տներ, քրթամշակութային եւ կենսական նշանակության հարմարավետ շինություններ։ Ջրամատակարարման ծրագրի իրագործմամբ մեզ հաջողվեց Ստեփանակերտում լուծել ռազմավարական նշանակության շատ կարևոր խնդիր։ Քաղաքապետարանի տեսադաշտում են եղել ծայրամասային փողոցների եւ թղամասերի բարեկարգման ու ենթակառուցվածքների կատարելագործման, արտաքին լուսավորման, քաղաքի կանաչ գոտիների ընդլայնման եւ սանիտարական վիճակի բարելավման հարցերը։ Պատահական չէ, որ օրորի ավելի գեղեցիկ եւ հրապուրիչ տեսք է ստանում մայրաքաղաքը։ Ստեփանակերտը բոլորից հարազատ տունն է եւ միասնաբար պիտի ձգտենք մեր անձնական ներդրումն ունենալ նրա զարգացման ու բարգավաճման գործում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի շնորհավորական ուղերձում է ասված. Շահումյանի շրջվարչակազմում ամփոփել են անցնող տարին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այս ընթացքում իրականացվել են միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ, մասնավորապես Խարվաճար ծառ հատվածում եւ Խարվաճարից մինչեւ Վարդենիզ Մարտակերտ մայրուղի իրականացվել են հողային աշխատանքներ ինչպես նաև աշխատանքներ են տարվել Վարդենիսից Խարվաճար բերող ճանապարհին։ Նախորդ երեկամիսների ընթացքում աշխատել են յենթակառուցվածքների բնականոն ապահովման ուղղությամբ եւ որոշակի հաջողություններ ունենք, ընդգծեց շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Խոսելով եկող 2018 թվականի հիմնական ծրագրերից, ներզրուցակիցը նշեց զարգացման մի քանի առանցքային ուղություններ։ Հաջորդ տարի առաջնային է լինելու կոմունիկացիաների եւ ենթակառուցվածքների բնականոն ապահովումը։ Առաջնային ենք համարում միջհամայնքային ճանապարհները բարեկարգ վիճակում պահելը, դրանց ուղղընթաց փորձելու ենք ճանապարհների քարապատման եւ սալապատման աշխատանքներ իրականացնել։ Չինարարական ուղություններից շատ կարեւոր է քաղաքի բարեկարգումը։ Փորձելու ենք քարվաճար քաղաքը մաքրել ավերակներից։ Շինարարական մյուս կարևոր ծրագիրը լինելու է շրջանում ընտանիքներին բնակարանային հարցով աջակցելը։ Այն ընտանիքները, որ ցանկանում են սեփական տուն ունենալ եւ պատրաստ են իրենք էլ ներդրում անել, կստանան շինանյութի մեծ մասը։ Նա տեղեկացրեց, որ եկող տարի ըստ նախնական պայմանավորվածության գարնանը շահագործման է հանձնվելու Խարվաճարի հանքային ջրերի գործարանը։ Գործարանը շրջանում զբաղվածության խնդիրը լուծելու ունենալու են 30-ից 40 նոր աշխատատեղ։ 2018-ը նաև շրջանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու տարի է լինելու։ Վարդենից Մարտակերտ նոր մայր ուղին մեր շրջանի զարգացման մեծ հնարավորություններ է տվել։ Եկող տարի մեծ աշխատանք է տարվելու շրջանում բիզնես մթնոլորտի աշխուժացման ուղղությամբ։ Ամփոփելով անցող 2017 թվականը շրջանի վարչակազմի ղեկավարն ընդգծեց, որ այն ձեռքբերումների տարի է շրջանի համար։ Շնորհավորելով բոլորի գալիք տոները, շրջանի վարչակազմի ղեկավարը նշեց, որ ինքը հավատում է ձմեռ պապիկին Նրանից առաջ նա խնդրել է մեր երկրին եւ հայոց աշխարհին խաղաղություն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է 2017 թվականին Խաշաթաղի շրջանում հաջողություններ են արձանագրվել գյուղատնտեսության, բնակարանաշինության, ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության բնակավարներում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Բարքոյանը։ Արցախի հանրապետության կառավարության աջակցությամբ եւ Խաշաթաղ Բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Կանադորում այս տարի 11 գնացել է առանձնատուն ասեն շահագործման անձ։ Եվս 25-ի աշխատանքներն ընթացքի մեջ։ Միջնավան քաղաքում խոտ բնակարան բնակելի շենք է կառուցել 2-3 ամսից շահագործման անձ։ Շինարարությունը հատկացել 400 եւ ավելի ընտանիք Արեգործական կազմակերպությունների Արցախի կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից բազմազավակ ընտանիքների համար տներ են կառուցվել եւ 20-ից ավելի տան շինարարությունը ընթացքի մեջ է։ Շրջանի ճանապարհների մոտ 380 կիլոմետր հատված արեկարծել է Խաշտաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ Սրկենտրոն Բերձորը եւ Հարևան Քարեգաղ ու Ներքինցույց գյուղերը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովելու նպատակով մոտ 15 կիլոմետր գրագիտե կառուցվել։ 2016 թվականի աշնանը եւ 2017 թվականի գարնանը շրջանում ընդհանուր իրականացվել է 20207 հեկտար հացահատիկի ցանց։ 2017-ի ամռանը նախագահ Բակո Սահակյանը երկու անգամ հանդիպում ունեցավ շրջանի ղեկավարության եւ համայնքի ղեկավարների հետ։ Որոշվեց 2018-ին Արցախի ցանկատարածները հասնել 23000 եւ ավելի հեկտարի։ Այժմ իրականացվել է 22030 հեկտար ցանկ։ Իմացած պակասը գլրացի 2018-ի գարնանը Տարբեր ամասներում վերաբնակեցվել է 44 նոր ընտանիք, 190 բնակչով։ Այս տարի գործել է 52 հանրակրթական դպրոց, որից 41-ը միջնակարգ, 11-ը ընդհանուր։ Շրջանում նախակրթարաններ են գործում Բերձորում, Կովսականում, Մոշաթաղում եւ Խարեկաղում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Անցնող տարին արգասաբեր էր նաև Հադրութի շրջանի համար։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Պատմության գիրկն անցնում եւս 1 տարի 2017 թվականը։ Այն բավականին արտասաբեր էր հադրութի շրջանի համար։ Մեծ հաջողությունները գրանցվել հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության բնակավարում։ Այս ամենը խտանը հանդեսացել, որ 2018 թվականի բերքի տակ կատարվի շուրջ 15175 հեկտար հացահատիկայների ցանց։ Շրջվարչակազմի եւ շրջանի համայնքների ղեկավարների մշտական ուշադրության կենտրոնում էր գտնվել բնակչության սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծումը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցվել են բնակելի տներ։ 2017 թվականի շահագործվել է 7 բնակելի տուն, 8 բնակելի տուն շինարարության ընթացքում է։ Հադրուտ քաղաքում շահագործվել է 20 բնակարանոց բազմաբնակարան շենքը, որը հատկացվել է զինտարայողներին։ Կուրսյան բնակավարում եւս հաջողություններ է գրանցվել։ Շահագործմանը հանձնել Ազոխի եւ Ուխտաձորի միջնակարգ դպրոցների շենքերը։ Շինարարությամբ ավարտին է հասցվել Ուխտաձորի համակային կենտրոնի շինարարությունը։ Համակային կենտրոններն կառուցվում Տունը եւ Խաղազեր համայնքներում։ Արտադրական Արտադրական ենթակա ռեսուրսների ոլորտում եւս զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Գազացկացվել է Հարթաշեն գյուղը, ջրատարներ են կառուցվել Ուխտաձոր եւ Թավասեր համայնքներում։ Զգալի աշխատանքներ են իրականացնել նաեւ տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման ուղղությամբ։ Սկսված է Հարթաշեն Ուխտաձոր կարմիրի շինարարությունը։ Շրջանի ամբողջ բնակչություն հավատով է լցված ապագայի հանդեպ։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ Արցախի հերոս ժողովրդին, գալիք նոր տարվա 2018 թվականի արդիվ Ցանկանում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքին երջանկություն, բախտավորություն, ամենայն լավն, ամենայն բարին, խաղաղություն ամբողջ Արցախ աշխարհին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախցի մարզիկներն անցնող տարում բազմաթիվ հաջողություններ են ունեցել հայաստանյան եւ միջազգային մրցասպարեզներում։ Մենք առաջիկայում թեմատիկ շարքով կանդրադառնանք 2017 թվականին աչքի ընկած մարզիկների նվաճումներին։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ձյուդոյի ֆեդերացիայի սաների ձեռքբերումները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Որպես արևելյան մարտարվեստ ջյուդոն ստեղծվել է Ճապոնիայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ լայն տարածում գտել աշխարհում։ Արցախում ջյուդո մարզաձևի հիմնադիրն Իվան Ազիզբեկյանն է, ով որպես Սումգայիթի 1988-ի փետրվարյան գեհենից մազապուրց փախստական ապաստանել է Արցախում, մասնակցել ազատամարտին, ինչպես նաեւ ձեռնամուխ եղել կամավորականների մարզմանը։ Պատերազմի ավարտից հետո 1996 թվականին նա հիմնադրեց Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիան, որտեղ առ այսօր մի քանի սերունդներ են դաստիարակվել։ Ներկայումս ֆեդերացիան ունի 150 սան։ Անցնող տարին Իվան Ազիզբեկյանի գնահատմամբ հաջողված կարելի է համարել. Год прошел довольно-таки очень хорошо. Наши дети показали очень хороший результат. Տարին բավականին լավ անցավ։ Մեր երեխաները շատ լավ արդյունքներ են ցուցաբերել։ Ճիշտ է, մենք աշխարհի չեմպիոն չունեցանք, բայց երբ Սոսե Բալասանյանը Խորվաթիայում տեղի ունեցած Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանն արծաթե մեդալ նվաճեց, Արցախն առաջին անգամ օլիմպիական մարզաձևից Եվրոպայի մրցանակակիր ունեցավ։ Դա փոքր ձեռքբերում չէ, հատկապես ավելի կրտսեր տարիքի մարզիկները պետք է տեսնեն, որ անհնարին ոչինչ չկա ու կարելի է մարզվել, պայքարել ու կանգնել աշխարհի ամենահեղինակ ժամանակավոր պատվանդանների վրա։ Երիտասարդ ձյուդոիստներից բարձր արդյունքների են հասել նաև Սևակ Սարգսյանն ու Արման Ավանեսյանը։ Նրանք մասնակցել են Հայաստանում եւ արտերկրում կազմակերպված ուսումնամարզական հավաքների եւ տարբեր միջազգային առաջնություններում հաղթել կամ մրցանակային տեղեր զբաղեցրել։ Раньше были годы, что ребенок выезжал всего лишь в Армению, վատ։ Ես հիշում եմ այն տարիները, երբ մեր երեխաները լավագույն դեպքում 2-3 անգամ մեկնում էին Երևան մասնակցելու հայաստանյան մրցաշարերին։ Այժմ ժամանակները փոխվել են։ Շնորհիվ մեր երկրի իշխանությունների հոգացության լավագույն մարզիկները կարողանում են մասնակցել աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպող առաջնություններին։ Որպես ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր երկրի իշխանություններին այդ աջակցության համար։ Այդ շնորհիվ է, որ Արցախում զարգանում է ջյուդոն եւ ընդհանրապես սպորտը։ Միայն այդպես կարելի է երեխաներին կտրել փողոցից ու համակարգչից, ընտելացնելով առողջ ապրելակերպին։ Մեսեզրույցում Իվան Ազիզբեկյանը նշեց նաև, որ պատանիների ու դեռահասների շրջանում նույնպես մեծ թվով առաջատար մարզիկներ կան, ովքեր հասցրել են ճանաչվել նաև Հայաստանի մարզական շրջանակներում։ Վերջերս Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոներին նվիրված Հայաստանի Հանրապետական առաջնությանը Աշոտ Պարսիյանցը ճանաչվել է որպես առաջնության լավագույն մարզիկ ու Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիայի կողմից արժանացել խրախուսական պարգևի։ Յուլիա Վանյան այսօր Երդանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։